kamar yadda aka je khudbar a cikin harshen larabci ga fassarar ta a takaice a cikin harshen hausa kuma kamar yadda muka ji a jimlace, khudbar tana magana ne akan keniya tsakanin juna a cikin al'umma bayan godiya ga Allah da ya gare shi da salati ga mazan Allah sallallahu alaihi wasallam khudbar ta ci gaba da cewa godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya umarni da taimako akan sha'anin da ya shafi albirru wa takwa wato ayyuka na ɗa'a da tsoron Allah domin abin da ke cikin wannan taimako na alkhairin duniya da lahira sannan Allah madaukakin sarki ya yani akan taimakekeniya wurin ayyukan sako da abin da za a iyaka ga Allah madaukakin sarki saboda abin da ke cikin sa na sharrin duniya da lahira ina shaidawa babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah ba nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzansa ne ina shaidawa wa annabi muhammad manzansa ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da wanda suka bi sa da kyautatawa zuwa tashi alkiyama bayan ka ya bayan Allah ji tsoron Allah ku sani cewa lallai shi taimakekeniya tsakanin juna abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake so kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wata awanu alal birri wa taqwa ku yi taimakekeniya cikin ayyuka na da'a da kuma tsoron Allah wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku yi taimakekeniya wurin ayyukan sabo da ƙetare iyaka a cikin wannan aya mai girma muna fahimtar Allah madaukakin sarki na umurtar bayansa da su taimakekeniya a cikin ayyuka na alkhairi cikin ayyuka da basu su ƙetare iyaka ba sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana yin hani a cikin taimakekeniya wurin ayyuka waɗanda ba su da kyawu ayyuka da suke zaɓen Allah ne domin sharri da ke cikinsu na duniya da lahira bayan ka ya ku bayan Allah musani cewa taimakekeniya wa tsakanin juna ta tattaro dukkanin abin da yake alkhairi ne kamar a ce al'amur bil ma'ruf wato hani da ke a umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna ma'ana wa'azi ko nasiha ko karantarwa wanda ya shiga cikin wato taimakekeniya cikin aikin alkhairi musamman cewa yana daga cikin taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi shine ciyarwa da dukiyarka da abinda Allah maɗaukakin sarki ya hore maka Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani yake cewa masalul lazina yin amwalahum fi sabilillahi layi ka habba kwatankwacin waɗanda ke ciyar da dukiyarsu don Allah kamar wanda ya shiga kwayar hatsi ne a ƙasa fi kulli sumbulatin ya tuhabba sannan wannan wannan ƙwaya ɗaya sai ta fitar da zangarniya goma sannan kuma kowace zangarniya ta fitar da ƙwaya ɗari kaga a nan wurin ƙwaya ɗaya ce asali ta fitar da zangarniya goma ta fitar da ƙwaya ɗari to Allah maɗaukakin sarki ya yi tashbihin aikin alkhairi da bawa zai aikata wato ladin zai samu ka sa daya ka samu lada goma ta ninku har zuwa ninkin balinkin Allah kaɗai zai iyakanta mu taimaka ma 'yan uwanmu 'yan uwa waɗanda suke cikin halin bukata lallai ciyarwa tana daga cikin mafi alkhairin abinda Allah madaukakin sarki yake so sannan yana daga cikin aikin alkhairi wato saurara ma wanda ka ba bashi wato wanda ya shiga cikin hali ya ci bashi ka saurara mashi kada ka matsa mashi kowane irin hali zai shiga ya biya ka bashin ka, ko ma ya za a yi wannan saurarawa ɗin to shi ma yana daga cikin taimakeke na wurin aikin alkhairi kai ba da shi kan shi ba da bashin wanda ya zo neman bashi wurinka kai kana da ikon da za ka bashi shi kuma yana son ka taimaka mashi to ka taimaka mashi duk da cewa kuɗinka ne ka bashi kuma zai maido maka kuɗin shi kuɗinka amma shi a lokacin yana cikin bukata ko ba da abin da zai da wannan ba da yadda zai samu wannan abin da zai biya bukatar shi sai zo wurinka ka taimaka mashi to kada kana da shi ka yi mai karya ka ce kashi da daidai ka zo da ka samu kaga wannan ba daidai ba ne ba in dai Allah ya kore maka abin da za ka taimaka mashi ko da bai samu duka ba ya zo neman naira dubu ya samu ɗari bakwai ko ɗari takwas alhamdulillah sai ya maleji amma ka ce mashi kash da jiya ka zo wannan zai zama shi ya ji dama bai zo wurinka ba ko kuma ya zo neman bashi wurinka ka bashi bayan ya yi ka rika cewa ai ka ba wani bashi ai wani yanzu ya zo wurinka Wani duk kana zidda aikin ka na alkhairi wanda duk ya taimaka ma wani a cikin wani kunci da yake to Allah madaukakin sarki zai taimake shi a lokacin da yake tsananin bukata ko bai da wanda zai taimaka mishi sai Allah da haka wato ba wani bashi a lokacin da yake cikin hali ko bukatar bashin shi ma taimakekeniya ne sannan auratayya kanta tsakanin juna taimakekeniya ne don in mun lura a lokacin da ka yi aure akwai aikin da za ka yi matarka akwai aikin da za ta yi maka kuma akwai aikin da ita kaɗai ke yin shi akwai aikin da kai kaɗai ke yin shi ta da inda ba ku haɗu ba aikin da ba zai iyo ba kenan ashe akwai taimakon juna cikin sha'anin auratayya haka kasuwanci harkar kasuwanci ita ma akwai taimakekeniya cikinta mai saidawa da mai saye suna taimakon juna ne a lokacin da mai haja ko ɗan kasuwa ya zo ya bada kayan shi yana buƙatar mai saye ya zo ya saya idan ba a samu mai saye ba sai ya kwashe ƙarshe ya yi asara kun ga kenan bai samu biyan buƙata ba shi kuma mai saye a lokacin da yake da buƙatar sayan abin da zai saya idan ya je kasuwa ko wurin da ake sai da bai samu ba ba zai ji daɗi ba da haka kenan in zo neman abin da nake buƙata in samu na ji daɗi ni kuma in kawo abin da zan sai da in sai da wannan na ji daɗi kenan mun taimaki juna a lokacin da mai saye ya saya a lokacin da mai saidawa ya sai da to a wannan gabar akwai buƙatar sauƙaƙawa ga wanda za a saya wurin shi wanda ya kawo hajji shi musamman ana cikin tsananin bukatar ta to kada ya ta ƙara kuɗi ya ta ƙara kuɗi ya ta ƙara kuɗi har ya kai makura ta yadda ba kowa zai isa ya bakila sai yan ciraru wannan kuma ba daidai bane Allah bai san tsanani bai san a tsananta mu bayan Allah da haka ya ku ɗan kasuwa ku sauƙaƙa ma waɗanda suke sayan haja a wuro ya ku ɗan kasuwa ku nemi aljanna a cikin harkar ku ta kasuwa da kuke yi Allah madaukakin sarki zai sanya albarka a cikin harkar kasuwancin ku idan kun sauƙaƙa wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku sauƙaƙa ma waɗanda ke a ƙasa shi kuma wanda ke sama Allah kenan sai ya sauƙaƙa muku a cikin al'amuran ya ku bayan Allah mu sauƙaƙa ma bayan Allah waɗanda ke zuwa su sai abin da za su saya a wurinmu mu musu tunda za su samu sauki wannan zai taimaka abinda nake saidawa Allah ya sa mashi albarka kada in zake riba in ce sai na ci ninkin ba ninkin ba laifi bane ba in sau abu naira goma in sai saida naira sha biyar ko ba in ninka kudin shi ba laifi bane ba sai dai kuma akwai tsanantawa shi kuma Allah ba ya san mai tsanantawa Allah yana son a sauƙaƙa Allah yana san a tausaya da haka tausaya wanda kai sai Allah ya tausaya maka sannan kuma cin riba da yawa ba shi bane ke nuna albarkar wannan abin da ka saida a ɗan kadan da kai dan kadan riban da kai sai Allah ya sa mata albarka shikenan kuma sai kai ta ganin albarka a cikin kasuwar sai kai abin da wancan wanda ke ci da yawa din bai yi ba ko kuma ka ga kai da kadan biyan riba kaɗan ka hakura kamun wancan zai da daya ka sai da goma kaga tun anan wuri din Allah ya sa maka kasuwar ka albarka sannan kuma duk wanda zai sai wani abu sai ya ce ku tayar wani ɗan ragowar naira goma ɗan ragowar naira biyar al'umma suna santa kuma Allah sai ya sanya albarka a cikin wannan raguwa da kai da haka yan kasuwa mu su mu bayan Allah da suke cikin hali musamman yanayin da ake ciki waɗanda ke sai da kayan abinci a sauƙaƙa a sauƙaƙa ma bayan Allah duk da cewa tsada kake sowa kuma dole ka sai da tsada dole motar da kawo kaje da yadda ka sayo kayan dole cikin waɗannan kayan ne za ka fidda amma dai kada a tsananta wurin ribar da za a ninka kaga mutum ya ci riba mai yawa sama da wanda yake ci a baya to wannan kuma babu tausayi a ciki idan kai haka sai Allah ya ɗebe albarka a cikin sha'anin kasuwancinka ya ku bayan Allah mu taimaka ma 'yan uwanmu da suke tsananin bukata a lokacin da ba su da shi suka zo wurinmu suna neman taimako hakika wannan zai sanya albarka a cikin rayuwarmu baki ɗaya bayan ka ya ku bayan Allah mu sani cewa waɗanda ke da wadata su taimaki waɗanda ba su da shi kai da kake da wadata ba ƙarin kai baka ba ba dabara ka ta baka ba ba hikima ka ta baka ba shi kuma mara shi talaka ba rishin wayo bane yayi ba rishin dabara bane bai ba rishin azanci bane Allah ya kyale shi haka duka da mawadaci da talaka duka Allah yana jarabtar su ne domin Allah ya ga wa zai ci jarbawa cikin su da haka kai mawadaci idan ka taimaki wanda bai da shi gurgurdan iko Allah zai sanya masa sauran ka albarka sannan ya maka addu'a ta alkhairi wannan abin zai taimake ka a gobe alkiyama kada ka damu da cewa baka da wadata ta sama a'a ko kaka wadatar ka take ka dai ɗara wasu to ka taimaki waɗanda kake ƙasarsu sannan kuma mu sani cewa farkon taimako wanda ake taimako shine wanda nauyin ciyar da shi yake ƙarƙashinka kada ka ƙyale zuri'arka ka ƙyale 'ya'yanka da matanka da iyayenka ka ce kana taimako waje wannan neman suna ke a ka taimaki waɗanda ke ka farko saura kuma sai ka taimaki makwabtanka da sauran 'yan uwanka da waɗanda kuke tare wannan shine babban abin da ake bukata ga wanda yake da iko na taimaka ma bayan Allah bayan haka ya ku bayan Allah hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim daga abin hurera Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda ya ce manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce man an mu'minin kurbatun min kurabin duniya duk wanda ya zobe ma wani mumini wata damuwa da yake cikinta cikin damuwoyin duniya Allah madaukakin sarki ya ce na fasallahu an qurbatun min qurab yawmil qiyama Allah zai zobe mashi zai zanye mashi zai goge mashi wata damuwa daga cikin damuwoyi na ran tashin alkiyama sannan Allah manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu a gare shi yace wa man yassara alal mu'siri duk wanda ya sauƙaƙa ma wani wanda ke cikin kunci kila yana cikin damuwa ba ya da abin da zai ci ka bashi masalatiya daya ba ya da abin da zai ci ka bashi dubu biyu zai sai wani abu ba wani abin da zai ci ka bashi gero Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yassara wallahu alaihi fi dunya wal akhirah Allah zai sauƙaƙa mashi rayuwar shi duniya da lahira kun ga nan wurin wancan wanda ya sauƙaƙa ma wanda ke cikin tsanani Allah ya ce zai samu zai sauƙaƙa mashi ma wani tsanani a gobe da kiyama amma duk wanda ya sauƙaƙa ma wani ya sauƙaƙa ma wani da ke cikin damuwa to Allah ya ce ci kuma duniya da lahira Allah zai kame sauki ke kenan ribar biyu ce a nan duniya za ka samu sauƙi na Allah a gobe a ba kuma za ka samu cikin sauƙi za ka shiga cikin sauƙin Allah Allah sada mu shi wannan sauƙi Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man satara musliman duk wanda ya suturta musulmi ya ɓoye wani aibu nashi da ya sani ya suturta wani abin da ya sani wanda bai san a sani ya suturta shi bai waɗi ba kowa ba a nan duniya Allah maɗaukakin a Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai suturta shi a ranar tashin alkiyama a ranar da rana ce ta toron asabai to shi ma Allah zai suturta mashi wasu aibobi na shi ba wanda zai san su saboda suturta wani da ya a nan duniya Allah maɗaukakin manzan Allah sai da mace Allah a gare shi ya ce kai wallahu fi aunil abdi Allah maɗaukakin sarki ba zai gushe ba yana taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi matukar je bawan nan yana nan kullu ya taimakon dan uwansa idan dai bawa na kokarin taimakon dan uwansa to shi kuma Allah ba zai gushe ba yana cikin taimakon wannan bawa da haka kenan mai taimako kana taimaka ma kanka ne mai taimaka ma wani dake cikin hali kana taimaka ma kanka da haka waɗanda suke da wadata ta kuɗi waɗanda ke da wadata ta abinci waɗanda ke da wadata ta sutura su taimaka ma waɗanda ba su da wannan wadata sai su ma Allah ya taimake su a wani lokaci da suke tsananin bukata ko ba wani zai taimaka masu a wannan lokaci sai Allah maɗaukakin sarki baya ka ya ku bayan Allah wai ina ina ƴan kasuwan ku sauƙaƙa ma bayan Allah ku daidaita al'amurra ku yi gaskiya ku yi bayani ku kyautata Allah maɗaukakin sarki zai kyautata muku Allah yana cewa wa wa inna Allah yuhibbul muslimin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa ina mawadata ina mawadata masu wadata waɗanda ke iya cin abinci sau biyu ko sau uku a rana a wannan lokacin duk wanda yake iya cin abinci so ɗaya a so biyu so uku ta shi ci ne domin akwai wani da bai iya cin abinci so uku nan a rana wani ma so ɗayan da kira ke samu to ka taimaki waɗanda ke cikin irin wannan halin wanda ya zo yana tsananin bukata ka taimaka mashi kai da ganin wani ya zo ya ce taimaka min wannan ba sai ka ce komi ba ila bai taɓa zuwa wurinka ba ya zo wurinka to in kana da yadda za ka yi don Allah ka taimaka mashi Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku na yin addu'a ga wanda ke ciyar da dukiyarsa tun rana mala'ika na warko na cewa Allah ka ma mashi da abin da ya ci na alkhairi shi kuma mai rowa yana ganin bai da shi ɗayan na cewa Allah ka ƙara mai talauci a cikin irin shi ya bai da shi to shi irin wanda bai ciyar wannan tsoron wani za ka ga shi ba waye ba wani ba wallahi kan shi ma ƙwauro yake ba kan shi shi kan shi bai ce ƙoshi ba bare ba wani yana tawaye ma gidansa ya tabbata hadisin manzon Allah hadisin Abu Sufyan matarsa ta kawo ƙararsa a wurin manzan Allah ta ce ya rasu da mai gidanmu yana da wadata amma kuma bai ba mu abincin da zai ishe mu shin ya halatta mu ɗiba mu ƙara don ya wadace mu manzan Allah ce ya halatta ki ɗiba ki ƙara daidai abin da zai wadace ku amma kada a yi albazaranci kenan idan mai gida yana da wadata ya ba iyalan gidansa abincin da bai isar su to yana ya halatta su ɗiba su ƙara daidai abin da zai wadace su to za ka ga wani daga cikin al'umma shi Allah ya ba shi wadatai amma shi karan kanshi kanshi yake makwauro bai sa abin kirki ba bai ci abin kirki ba bai kuma ya wani abin da ya kamata to bai ma ma wani sai ta kuka da shi ya'yan shi matan shi dangin shi su ta kuka da shi bai ba su ba ma'ana bai ba su abin da ya wadace su ba kuma a cikin al'umma in ka ga yayin shi ba su da bambanci da na talakawa sai a ce gidajen shi kaza gonar shi kaza motar shi kaza to ina amfanin wannan wadati ƴaƴanka ko zuri'arka makwabtanka yan uwanka ba su kansu ba su amfana ba kai kai kanka ma baka amfana ba me wani wannan kuma ka mutu kai Allah zai tambaya wannan dukiya su kuma wanda ka ban mawa su ta wata da ita da haka ya ku bayan Allah mawadata mu taimaka ma waɗanda ba su da shi hakika ana cikin halin kunci lokacin da wato abin da ake ci da sauki shine tuwo da kowa gidan shi akwai shi to a yau tuwo ya wasu kowa mana ba kowa ke yin tuwo ba ko gidan shi wani allah kila in kana iya ci to ba jirana rana kake iya ci ba in ka ga mai ci don rana to wannan mawadaci ne amma dai wanda yake da wadata a da a yau ya dawo talaka yana neman a taimaka mashi. da aka wanda yake da wadata shi ya san kai kanshi ba sai an ce ma wani ba wani lokaci za ka tsammanin wadata ga wani amma wallahi bai da wadata wani za ka tsammanin bai da wadata amma wallahi yana da wadata da aka kai da ka san kana da wadata ka taimaka ma waɗanda ba su da shi kuma kamar yadda na ambata farko za ka taimaki waɗanda kake ɗaukar nauyi ne mana ‘ya'yanka da matarka da iyayenka da danginka kada su shiga cikin hali alhali kuma kai kana da za ka taimaka masu daga nan sai makwabtanka sannan kuma ‘yan uwa duk wanda ya zo yana neman a taimaka mashi don girman Allah in kana da za ka ka taimaka mashi in hatsi ne ka taimake shi idan kana da tiya uku ko tiya biyu taimaka ba shi ko rabin tiya wallahi ka san yadda Allah zai da kai ba a gaba wanda duk ya taimaka ma wanda ke cikin tsanani har ya buɗe baki ya zo ya ce ka taimaka mani wanda kuma galiban ba hannun shi bane ba to yana da bukata a taimaka mashi da haka ya ku bayan Allah wallahi da yawa mutane wani na kai kamar wannan lokacin da muke bai karya ba wallahi akwai mutumin da ya zo ya ce wajen la'asar ya zo ya ce mu wallahi tallahi bai karya ba wallahi tun daga sahe shi kuma ba ma shi kanshi yake ji ba ƴaƴan shi da ya baro don shi duk mai gida tunanin shi ne ne abin da ya baro duk mai gida na kwarai yana tunanin gidan shi da yadda zai basu abin da zai basu to duk lokacin da mai gida ya fito yana neman abin da zai samu so yake kai gidan shi idan ka ga mai gida da ya samu abin da ya samu ya zanna shi kada ya cin ya kyale su to wannan mai gida ne wanda yake azalim wanda babu adalci cikin sha'anin shi da haka ya ku yan uwa mu taimaka ma bayan Allah da suke cikin hali waɗanda musamman suka zo suka ce mu taimaka musu wani kuma wallahi bai iya cewa ka taimaka mashi saboda yadda halin shi yake in ka lura yana buƙatar taimako ka taimaka mashi ba sai ka ba sai ka yi abin nan ba sannan kuma kada ka taimaka wa mutum ka zo kana wani idan ka yi kai don Allah duk wanda ya taimaki wani don Allah to Allah maɗaukacin sarki zai taimake shi Allah ta yi la tubdilu sadaqatukum bil manni wal aza kada ku bata sadakokin ku da kuka da gori da cutarwa ai ni na bashi kaza ai ba ni ne kaza ba ai kaza kaza wannan ba daidai bane haramun da haka mu taimaka mu bayan Allah gurgurdan abin da muke iyawa sannan kuma idan ban da shi ka faɗi mishi magana mai kyau ka zo daidai lokacin da wallahi yanzu dai ba ni da halin taimaka maka ya kuri ina fatan wani lokaci in ka zo in taimaka maka da aka wanda zai zo ka taimaka mashi ka da hali ka mai magana mai kyau wanda zai ba za ka sa shi cikin wani hali ba kuma sama da wanda yake ciki Allah ya taimaka mana ya ku bayan Allah yanzu muna cikin wani lokaci na damana irin wannan lokacin ana buƙatar ‘yan uwa su wata istighfari su wata azkar su wata halala da salatin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam domin samun ruwa da damana mai albarka Allah madaukakin sarki na cewa wa rabba kuma inda innahu kana ghaffara Allah yake cewa ka ga masu su ta istighfari su nemi gafarar zunubansu ga Allah Allah mai ne amsa gafara idan sun yi wannan yursilus samaa alaikum midrara sai Allah madaukakin sarki ya sauka masa da ruwa ruwa mai yawa wa yumdidukum bi amwalin wa banina sannan Allah ya maye masu da dukiya mai yawa da ƴaƴa allah lakum jannatin wa allah kuma anhara Allah ya sa gonaki su kyau koramu su rika yawo a cikin waɗannan gonaki muna fatan kuma Allah madaukakin sarki ba mu damina mai albarka wannan damana ya ritar suke mu kamar da muke gani muna ta tsammanin a samu damina mai albarka Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka alkhairin da ke cikin wannan damana Allah ya tabbata mana da shi sharrin da ke ciki na iska da rudewar gidaje da nutsewar abubuwa Allah karba mu da su Allah kare mu daga dukkan sharrin da ke cikin wannan damana ka sada mu da alkhairin da ke cikin wannan damana zan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a a lokacin damana Allah ya saukar da ruwa mai albarka a kullum muna maimaita wannan Allah ya ba mu ruwa mai albarka ruwan da zai zama daidai da gidajen mu domin shi ruwa yana iya zama ni'ima kuma yana zama kiba ana iya ta ruwa ya zama bala'i ga al'umma to muna roƙon kada Allah ya jarabe mu da ruwa da zai zama bala'i gare mu Allah ya kama mana ruwa da zai zama albarka a gare mu <clears throat> Allah ya ba mu ruwa daidai da yanayin gidajenmu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki yanayi da ake ciki na tsada yanayi da ake ciki na wahala yanayi da ake ciki na takura Allah maɗaukakin sarki ya janye mana wannan yanayi Allah ya kama na sauƙi na al'amura musamman tsada abinci da ake fama da ita Allah kama na sassabci Allah ya kama na sauƙi sannan daga ƙarshe kuma kamar yadda aka saba addu'o'in da muka saba yi dan neman zaman lafiya a wuraren da ake fama da waɗannan tashi tashi hankula muna roƙon Allah madaukakin sarki kai zama lafiya a waɗannan wurare waɗanda aka kama da sunan kuɗin fansa Allah madaukakin sarki ya kubutar da su ya sanya musu mafita ya binci sha'anin su kuma waɗanda aka kama ma yan uwa Allah madaukakin sarki ya maido musu da yan uwansu a wuraren su lami lafiya waɗanda aka kashe akan wannan hanya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa sun yi shahada ya sa aljanna ce su wurare da waɗannan ibtila'i bai je ba Allah madaukakin sarki ya tsare mu da tsarewar shi sannan su kuma wuraren da abin ya je muna roƙon Allah ya kama mu ƙarshen wannan bala'in da ake fama da shi sannan muna addu'a ga iyayenmu da yan uwanmu da suka raga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya ji kansu da rahama Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa sir ibadakal muwahhidin Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil